se lijepim čine ružna dijela njegova i koji se za strastima svojim povodi. Dalje. Kaže Imam Buhari, bilježi hadith od Ebu Hrvira radijallahu an, da je rekao Resul sallallahu alaihi sallam Je'kul al muslimu fi mi'ijin vahid. Musliman jede u jedan želbac. musliman jede u jedan želudac. Wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. A kafir jede u sedam želudaca. On mora natrpati sedam. tako. Jede u sedam želudaca. A mu'min jede u jedan sam. Hvala I onda kažu, ko vas finansira? Pa lahko nas finansira Može da nas finansira kogod već.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 Mi smo ehlu delil. Šta si ti uradio za islam? I neće ovoj dani naštetiti nikakva Služba! Istinski naslednici vjerovjesni koji ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnitskih Posjetite nas www.palta.com Soba put, soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakallah fe. ciklus predavanja sa zimskog seminara Božim 2012 pod nazivom Šta si ti uradio za islam? Gosti seminara brat Abu brat Nosret brat Hatab. Organizator i domaćin brat Bilal. Šta si ti uradio za islam? Onaj ko svoje strasti i ne može da savlada svoju strast, ne može činiti ništa prilikom povođenja za svojom strast osim ružnu. Jer je strast suprotna istini. Tako, Allah subhanahu treba uvijek suprotstavlja istinu i strast. Tako, pa ako smijeni strast, ne može činiti lijepa djela. A kad ih učini, onda i zbog svoje strasti uljepšava i prikazuje lijepima. Ona ružna. I onda sam sebe još šta? laže i sam sebe dublje još obmanjuje, samo obman pravi. Kako ćeš biti ti isti kad ustaneš i kažeš Allah subhanahu wa ta'ala je kao gospodar svih svjetova i svih ljudi rekao, naredio, zabranio. Ti si na benjine, mir rabik, ti si na jasnom dokazu od svoga gospodara. Kako ćeš ti biti isti? Ili kako će te biti ravnopravan onaj koji kaže po članu zakona tom i Kako je to isto? Na što se je on na nekom jasnom dokazu? Je on ima iza sebe neki jak argument koji njemu daje samopouzdanje? Ima li on samopouzdanje kad se pozove na to nešto što se oni dogovorili? Kao što ti moraš imati samopouzdanje kad kažeš Allah subhanahu wa ta'ala naredi. Ti spomeneš Allah naredi, on kaže naredio ne znam i ja tužilac, sudije, je ministar, a pogotovo što ovi tužioci, sudije, ovi ministri sad naređuju opet suprotno i onome što se oni prije dogo... dogovorili, narada ni potan. put, www.paltal.com soba put vjernika. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Islamski uši 2012. Šta si ti uradio za islam? Sad mi da sedam posljednike tješke. Pa gledajte. Allah subhanahu wa ta'ala sva hvala i zahvala. Salavat i salam Muhammedu sallallahu alaihi sallam njegovim ostavljam prijateljima, njegovog časnoj porodici, svima onima koji slijedi pravi put sudnjeg dana, zatim braću uz Allahovu pomoć nastavit ćemo čitanje uh, iz tefsira sure Muhammed.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 Zašto Nakon što je Allah subhanahu ta'ala, prvo da pojasnimo u kojem kontekstu dolazi ovaj govor, nakon što je Allah subhanahu ta'ala pojasnio, jel tako, da će vjernike koji padnu u borbi nagraditi obilno, a oni koji se budu borili i ne padnu u borbi pomoći i da će vjernici pobijediti, pa tako Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava tako šta je sa kafirima. Propast njima, tako? A nakon te propasti ajeti koji trebaju kafirima da zvuče upozoravajući, odnosno tako ne bili razmislili, ne bili se opametili. Pa Allah smano tada kaže zašto ne putuju po zemlji, pa ne pogledaju kako su završili oni koji su bili prije njih, prije njih, prije njih nevjernika, kako su završili nevjernici koji su bili prije njih nevjernici. Zašto ne proputuju zemljom i ne pogledaju kako su završili oni koji su bili prije njih? Zašto nevjernici ne putuju zemljom pa ne pogledaju kako su završili oni koji su prije njih bili nevjernici? To je otprilike značenje, to je značenje, prevod značenja ajeta. Zatim kaže Allah subhanahu wa a šta je to bilo sa tim nevjernicima prije njih? Damar Allah ih je, Allah ih je uništio. Pa tako. Damara i znači srušiti, razvaliti, jel tako, uništiti. Allah subhanahu je uništio, kefirine a i nevjernicima pripada tako isto. Isti takav primjer. I njima to isto pripada. Zašto je to tako? Zašto njima propast? Jel tako? I zašto je prijašnjim nevjernicima propast? I zašto i ovima propast? ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَ الَّذِينَ amenu. To je zbog toga što je Allah zaštitnik vjernika. To je zbog toga što je Allah zaštitnik vjernika. Inače da Allah nije zaštitnik vjernika, možda ne bi bilo dembar Allah tako, ne bi bio nad njima uništenje, ne bi ih slijedilo takva, tako, nešto bi možda nevjernici uspjeli, međutim, tim obzirom da je Allah subhanahu wa ta'ala zaštitnik vjernika, šta? Onda je to zato, tako će to biti. Takav će biti njihov kraj i takav je bio kraj onih koji su bili prije njih. Demar Allahu alihim, volid kafirina, dharike bi an Allah mevla ladinamu. To je zato što je Allah zaštitnik vjernika u anna kafirina la mevla A nevjernici nemaju nikakve, nikoga, nikakvog zaštitnika, nikakvog zaštitnika. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala uništio nevjernike prije, uništit će i ove, zato što je on zaštitnik vjernika bio prije, pa i sad, pa zato što nevjernici prije nisu imali nikakvog zaštitnika i ovi sad također nemaju nikakvog zaštitnika. A zatim Allah subhanahu wa govori ovo je znači na Dunjaluku na dunjalku od vjernika, ko se bude borio, Allah će ga obilno nagraditi. Ko se bude borio, Allah će ga pomoći, pa će pobijediti. Na dunjalku, jel tako, ko od vjernika Allah pomogne, Allah će ga pomoći. Na dunjalku, od nevjernika propast njima na dunjaluku, jel tako? Neuspješni su na dunjaluku. Allah subhanahu tela i na dunjaluku uništi. Jel tako? Demer Allah alihi. Ovo sve na dunjaluku. A onda Allah subhanahu objašnjava šta će se dešavati sa obje skupine na ahiretu. Inna Allahe yudhilu alladina amanu wa salihati jannatin teđidu min tahtiha anhar. Allah će, kako je prevedeno, je tako, vidjet ćete u prevodima, Allah će uvesti vjernike u džennet. Je tako? U džennetske bašće ispod kojih će, pa stalno prevode tamo, je tako, će rijeke teći. Zašto ovdje prevode tako će rijeke teći? Zato što naime postoji sa Zato što njihovo objeđenje, jel tako, ovih prevodilaca bilo, jel tako, maturidijsko objeđenje, kašarijsko, da džennet i džehennem nisu stvoreni. Jel tako? Da trenutno nisu stvoreni, nego da će ih Allah s.a. tek nekad stvoriti. Jel tako? kad dođe za to vrijeme. Međutim, ovdje nije će teći, nego Allah će vjernike u džennet uvesti u džennetski bašće ispod kojih sad rijeke teku. Gore. Jel tako? Dok mi sjedimo i pričamo o džennetskim rijekama, one sad teku i žugore. Jel tako? Čekaju. Čekaju. Jel tako? I kogod kaže, La havla wala kuvata illa billah, šta? Allah subhanahu wa ta'ala mu zasađuje. Sad, o tako? Njegovu bašću žene priprema za njega. Gospodar svih svjetova za tebe na takvu jednu trunku, neznatnu, nevidljivu trunku u čitavom ovom postojanju što je Allah stvorio, ti nevidljiv. Allah. Ne vidiš se nikak, ti si Znači, samo iz onog običnog putničkog aviona kad pogledaš na površinu zemlje te nema. Znaš sad sa mjeseca? Sa mjeseca kad pogledaš na, na planetu zemlju, čestitu. Tako. Ili onda sa Arša. A, a šta si ti onda sa Arša kad Allah subhanahu čuje tebe kad ti kažeš la havla wa la kuvata da billah i onda te takoj trunčici priprema baš ovo vas odvede odmah, odmah skreću. preudimo reakciju. Ispod kojih sad rijeke teku. Valadine kafaru, jetameta'une, a sad govori o nevjernicu. Ojakulune kema an'am. A nevjernici, pa prvo je Allah spano u opisuje, još uvijek opisuje njihovo stanje na dunjavku. Vidi, vjerni, vjerničko stanje ne opisuje, ali tako? Oni koji vjeruju, Allah će ih uvesti u dženecki paše ispod kojih rijeke teku, jel tako? A nevjernici, obzirom da su oni nevjernici i da sve ovo što je rečeno i da im je propast na Dunjaluku, jel tako? I da im je kazna na Dunjaluku i poniženje na Dunjaluku i da su im sva djela propala na Dunjaluku i da su i gubitnici, jel tako? Jel tako? A oni hoće to tako da bude i oni su i njihova osobina šta da oni se naslađuju i jedu ko stoka. njihova osobina. Naslađuju se i jedu kao stoka. To znači šta? Sve naslade. Jel tako? I sve užitke i jelo i piće sve, obzirom da su sve iskoristili na kao Allah smano tala napominje, znači, da im je pravdu učinio, dao ime. Je temeta une u ekolune jedu i naslađuju se kao stoka, od naru metvar a njihovo stalno konačno boravište jeste vatra. E, e, njihovo stalno boravište jeste vatra. Pa ovdje Allah smano tala pokazao put jedni šta će biti sredima, put drugi. Pa vjernici na Dunjaluku, jel' tako, pomognuti, na Dunjaluku dostojanstveni, pomognuti od Allah Panatara tara bore se, jel' tako, a na Ahiretu u dženeckim prašama, ispod koje je teku. Pogledaj vjernika. Subhanallah. Pogledaj nevjernika. Na Dunjaluku, jel tako, gubitnik, propala mu dijela, jede ko stoka, jel tako, naslađuje se, a konačno njegovo boravište, stalno boravište je vatra. وكأي من قرية هي شد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم A ovdje Allah subhanahu wa ta'ala onda govori i ovo je sad direktno obraćanje kome? Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam, tako? Koliko je jačih sela, koliko je sela koja su bila jača, moćnija od sela veće snage od sela koje je tebe istjeralo. Pa tako? Allah subhanahu ovdje se obraća Muhammedu sallallahu Koliko je sila, koliko je civilizacija, koliko je naroda, koliko je gradova, pa tako, koji su bili prije, pa bili su daleko neuporedivo jači od nekih? Je tako? Neuporedivo jači od neke. Pa Allah tješi Allahov poslanika sallallahu Tako. Kad smo uništili one koji su bili daleko, daleko jači i snažniji, jel tako? Pa mi možemo uništiti i ove. I kad smo ih mi uništavali zbog toga što su odbijali uputu, tada nas Niko im nije mogao stati u zaštitu i pomoć. Znači nikakvog pomogača nismo imali. Niko od njih ono što Allah na njih spušta od kazne nije mogao odbiti. Niko je nije mogao sačuvati. Bez obzira na njihovu, tako, snagu, tehnologiju, bez obzira tako, na njihovu brojnost i tako dalje. E to je prevod raj. Sad ćemo za lavu pomoć ajde po čitati i spominjati ono što spominje autor ovdje od Fajdi i od Fajdi koje mi dođu i sjetim se da su spominjane u drugim tefsirima. Pa kaže ova smano tada za, zašto ne putuju po zemlji ili kad bi putovali zemljom pa pogledali kako su prošli oni koji su bili prije njih od nevjernika, Allah ih je uništio. Ovo je direktna prijetnja nevjernicima, jel tako? Završit ćete ukoliko ne uzmijete ibret, jel tako? Ukoliko ne budete putovali, pa vidjeli, jel tako, u Šamu i u Jemenu, kako su prošli prijašnji narodi, Ada i Semuda, jel tako, i narod Švajba, ako ne budete uzeli Ibreta, onda tako i vama slijedi. Jel tako? Na isti način ćete završiti, odnosno Allah subhanahu će vas uništiti. Allah subhanahu ovdje će vas uništiti i ova prijetnja jel tako, nije da će ih uništiti na isti način, da će na njih padati kamenje s neba, jel tako, nego Allah će vas uništiti, jel tako, vjernicima. Jer je gore prije već objasnio Allah smanu tada šta? Da će vjernike pomoći. Pa onda, što ne uzmete i Tako, što ne uzmete pouku. Vidi kakav je status nevjernika kod Allah smano tada. Šta sa njima radi? Uništi ih a evo vama daje šansu da odete, da vidite kako su prošli. Da uzmete tako? tako, prije nego što budete propali i uništeni, da uzmete ibre pa da se pokajete. Zatim kaže, volir kefirinem teruha, znači ova je prijetnja i nevjernicima isto tako pripada, znači i onim prije nevjernicima i ovim danas isto tako pripada, isto je to njihovo pravo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta? Kako je njihovo pravo kod Allaha da budu uništeni zbog nevjerstva? Zašto je to tako? Zašto će oni to tako dobiti istu lekciju koju oni nevjernici prije? To je zato što je Allah subhanahu wa ta'ala zaštitnik vjernika, a nevjernici nemaju nikoga da im bude zaštitnik spominje, da tako, Imam Buhari u svom sahihu hadif, kad je bilo na Uhudu, da tako, i kad, su, kad je Rasul sallallahu alaihi sa svojim skabima bio prinuđen na povlačenje i potisnut, da tako, na obližnje visove i strmine Uhuda, onda je došao Ebu Sufjan i znate priču, počeo dovikivati, jel tako, prozivati. Ima li Ebu Beka, jel tako? Pa niko se nije odazvao. Ima li Omara? Ha. Pa i tako dalje, kako je se bio obradovo da nema te trojice, pa je, onda se Omer radila, on javio i kaže, Allah ti ostavi ove koji će te <laughs> koji će ti uvijek radost kvariti, tako? i <laughs> konce Allah ti je te ostavio. Kaže, onda je uzvikivao, jel tako? Odnosno, pravdo se da nije naredio onaj e, kasapljenje i e, skrnavljenje e, onih koji su pali u borbi od muslimana, jel tako? I kaže, ovo je dan za dan vedra kaže, nije to isto. Da tako predajama se spominje da je Resul Salari se sada rekao kako ćete mu odgovoriti, tako. I da mu je Omer vam govorio, nije isto to. Oni koji su od nas poginuli su u vas su u džennemu, tako? Pa je onda rekao, uzviknuo, kako vidiš, ima Buhari da je uzviknuo, uzvišen bio, je tako, gubel, pa su ashabi šutili. Kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, zar nećete govoriti? Kaže, ja Rasulullah, kako ću mu odgovoriti? Odgovorite mi, odgovorite mu, Allahu a'na wa ajal. Allah je uzvišeniji i uzvišeniji. Mi ćemo da reći. Allah je uzvišeniji i uzvišeniji. Uzvišeniji, a'la, u kojem smislu uzvišeniji? uzvišen svojim bićem i svim svojim svojstvima. Vo ajal uzvišeni dijelima, svojstvima, jel tako, e, svim, znači svim svojim svojstvima, jel tako? Dok A'la prvenstveno upućuje na uzvišenost njegovog bića. tako? E, kaže, Allah je a'la wa A'jal, Pa kaže Ebu Sufjan poslije toga, mi imamo uzza, a vi ne imate uzza. <laughs> Opa, kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, odgovorite mu, kažu, šta ćemo reći? Kako da mu odgovorim? Kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, recite, Allahu mevrana, uvala mevrana. Ah, Allah je naš zaštitnik, a vi zaštitnika nema. Allah je naš zaštitnik, a vi zaštitnika nema. Nakon što je Allah subhanahu ta'ala tako donosi, objavljuje radosne vijesti vjernicima da će biti pomognuti, jel tako, da će Allah stvarno treba pomoć, da on njihov zaštitnik, da nevjernici nema nikog za pomagača, da ako u vjeru pomogu da će ih pomoći. Nakon svega toga Allah subhanahu wa ta'ala svi ti radosni vijesti za dunjalog, Allah subhanahu ta'ala sad, jel tako, vjernike raduje o njihovom putu i onome što će im se desiti na ahiretu. Pa inna Allahe Allah će one koji vjeruju i dobra djela čine uvesti u rijeke ispod kojih uvesti u džendetske bašće ispod koji rijeke teku. Allah subhanahu wa ta'ala kao što smo prije govorili na dersovima i tribinama nije obećao vjernicima samo jednostrani, jednostrani triumf, je tako? Nije obećao vjernicima samo jednostrani triumf, u smislu da će vjernici biti i triumfovati na ahiretu. Samo. Nego je Allah spano tajala vjernicima, kao što ovdje jasno vidimo, je tako? Šta? Obećao triumf i pobjedu i na dunja i na dunjavku. Allah smano je vjernicima dao, obećao, jel tako, trijumf i pobjedu i na dunjavku, ne samo na hiru. Pa ovdje vidimo u ajetima, znači na dunjavku će i triumfovati. Oni koji padnu u borbu, za njih, jel tako? Međutim, oni koji pobjede i trijumfuju na dunjaluku, tek pravi i istinski trijumf ih čeka još veći na ahiretu. Svatate, braće? A to je ulazak u džennet i spas od džennemske vatre. To je pravi istinski triumf i tek ih čeka na ahiret. A obećao im je Allah spano tajala da će ih pomoći i da će im dati triumf i na dunjavku. o tako? Inna lanan suru rusulena valadina amanu fil hajati dunja o jome Mi ćemo pomoći naše poslanike i vjernike na, u životu na dunjavku. I na dan kad ustanu svjedoci, misli se na sudnjem dan, Uvijek ćemo ih pomoći. Allah subhanahu će vjernike uvijek pomoći u svim situacijama. Ali tako? U svim situacijama. Sa nekom braćom čitam o, o malom hijanu, jel tako? O smrti njim. Pa tamo sam čitao sa braćom kako će Allah subhanahu pomoći vjernike u tim kritičnim momentima u momentima smrti, jel tako? Kako Allah subhanahu wa ta'ala naređi velecima da prilazi vjerniku pola, polagano, da ga tješi? Pa kažu, ne boj se, jel tako? Ne boj se i ne može se žalostiti zbog smrti, jel tako, zbog rastanka sa ljudima, sa imetkom. Ne boj se i ne žalosti se. Ti čista i dobra duša. Jel tako? prvo ga utješe, pa onda kažu izađi, oprosti milosti svoga gospodara. I onda ta duša smirana, utješena, tako kad je vidjela novi prizor meleka, smirana, utješena, je tako? Lagano izlazi. Ona smano tada pomaže vjernika, je tako? Pomaže ga. U svim trenucima. A u trenucima proživljenja, kad ustane iz kabura, je tako? I e, kad svi počnu da vrište i da, da tako stra ispoljavaju, vjernik će odmah biti utišen. tako? I odmah se radosni ustani polako, ne boj se. A? Biće probuđen kao da ga njegovi najmiliji, najrođeniji bude, jel tako? Da ne bude to da tako Allah smano u svim situacijama vjernika pomaže. će ga i na dunjalku, malo prije smo spomenuli aj, i na ahiretu. Pa je ovo, znači, nakon što je Allah smano Tela obećao pomoć na dunjalku, opet naknadu, je tako, i ono šta ih čeka od pomoći i blagodati na ahiretu, dženecke baše. Nakon toga Allah subhanahu wa objašnjava šta je sa nevjernicima, kakav je njihov put. Da oni na Dunjaluku obzirom da jedu i uživaju, ali tako da je na kraju njihovo konačno boravište vatra. Kaže imam Kurtubi, kaže nevjernici se naslađuju na Dunjaluku kao da su stoka. Nemaju oni znači nikakve druge brige, ni za čim drugim ne brinu. Njihovo, njihova glavna preokupacija jeste njihov trbu i njihovi polni organi Znači naslađivanja na I mi stvarno znamo da je tako. tako glavna preokupacija, ono e, zašto on misli da će, što će mu donijeti sreću, tako, i što će ga tako okrijepiti, ono u čemu on traži utjehu, ono gdje on traži pribježište, nevjernik, jeste šta? Naslađivanje jelom, pićem i ženama. Pogledajte. I sve što rade na Dunjaluku, što rade od jutra do sutra, sve što se trude, znači ogroman napor i trud koji ulažu, je tako? To je sve zbog toga. Da bi sebi omogućili šta? Jelo i piće i žene. što se protivi i suprostavljaju istinu i kad im postane jasna. Zato što žele, da tako, ili smatraju da će naći, ali tako, utjevu, zadovoljstvo u jelu i piću i žena Na redozvoljen način. I zato što smatraju da im je Allah s nama propisima vjere to uskratio. Da je Allah spano to uskraćio. Međutim, šta je na nama baš danas? Jedna od glavnih stvari koju mi moramo shvatiti i ljude podučiti jeste da upravo Allah subhanahu wa ta'ala šarijetskim propisima nije nama užitke uskratio nego nas podučio kako ćemo istinski, stvarno u tome uživati. Kako ćemo stvarno u tome uživati? Kako? Prvo nas Rasul Salah Ali uči da se ne prejedam. Zašto da se ne prejedam? Zato što je to ponašanje stoke, jel tako? Nema mjeri. <laughs> I hajvan da jede toliko da, da se ubije. Jede, jede, jede i crkne. Zašto? Zato što je on hajvan. Tako? Nema nikakvog mjerova. A čovjek, razlika čovjeka jeste da on ukročuje svoju strah, strast. Pa prvu strast koju treba da ukroti jeste upravo to jelo, da je podvrgne kontroli. Zašto? Pa zato što je Allah Tala nas stvorio i zna da mi, ako bi se kao hajvani prepustili jelu i piće, da bi nam to naško, naškodilo. Ali tako? Našem organizmu, zdravlju, došlo bi do poremećaja. I onda, kad se prejedemo, umjesto užitka osjetimo patnju. Ili patnju trenutnog bola, tako, pretrpanog želuca, ili trajnu patnju što poslije moramo taj želudac izvaditi, jel tako, jel obatalo se ovo, ne funkcioniše ono, odvrni onaj šara, zavrni tamo nešto drugo i tako. Znači, patnja dolazi. Pa nas sada smanava tada šta? Podučava da stvarno uživam u tom jelom piću. A kako ćeš stvarno osjetiti užitak u tom jelu i piću? Ako stalno se natrpavaš, jedeš i piješ. Nema onda užitka, pa tako? Djeca koja svaki dan jedu čokoladice, poslije ne uživaju i jedu čokolada. Ne, se se tako? da se nikako Odrasli koji stalno jedu meso, poslije ni u tom mesu nema nikakve slasti. Tako? Ne se žitak. Međutim, kad jednom sedmično neku mrvicu mesa pojede, na, kako mu bude slatka. Tako. Ili kad posti cijel dan, kako onda neftarom bude slatko, tako? Kad ima hljeba, jel tako, u izobilju, onda to prestaje znači biti. Međutim, kad malo zagladniš, jel tako, pa nađeš malo starog, crnog, pšeničnog ili kukuruznog hljeba, jel tako, kako osjetiš? Slatko, fina, a? Lijepo. Danas Allah nas uči kako da uživamo. Kako da uživamo, da nam ne naškodi, da bude stvarno uživanje, da se uvijek osjećaš lakim i vitalnim, da sačuvaš svoje zdravlje, da što duže tvoj organizam funkcioniše ispravno, jel tako? Da uživaš, da istinski uživaš. Kad popiješ jednu šoljicu kahve, okrijepiti, jel tako, fino ti, ugodno. Međutim, kad se zaljavaš kahvama čitav dan, onda se po, povraća, jel tako, poremeća. Može se ubiti. Tako. Tako nas Allah spano uči, dedebu je preko koga? Preko najboljeg učitelja Muhammeda sallallahu koji nas svemu podučio. Da pa kako ćemo i u kojem položaju, jel tako, i kojom rukom, i šta da kažemo na početku, i na kraju, a tako, la havla i la I na nama je samo da tako živimo i onda ćemo istinski biti tako? A ne oni hrle zatim, o tako? Isto tako o ženama, o tako? I taj užitak, oni koji se prepusti kao stoka i budu kao stoka trčali za tim živicima, na kraju to preraste u patnju i nesnošljive bolove, tako, tegobe u životu, tako, tegobe u životu, razne razmirice, često takva, takvi užici i zbog žena poseže se za tako 7,62 ili 9 mm, kraća ili duža cijev, tako, neko ostane mrtav, neko bez pola džigerice, neko sa provušenim plućima i tako dalje i tako dalje. Znači, to su sve znači, patnje i bolje. Allah smanova wa vjernicima dao da uživaju i na dunjaluku i na dunjalu, neće nevjernici. Samo jedna žena, je tako? i stotinu ljubavnica. Znači imaš stotinu najmanje povoda da te neko ubije. To je najmanje. I tako dalje. Znači, Allah smano tajala dozvolio. Tako. Četiri žene, pa neće ljudi šarijati. Neće obaveze, neće onako kapela spanotara propisati. Dalje. Kaže Imam Buhari, bilježi hadith od Ebu Huraira radijallahu da je rekao Resul sallallahu alaihi sallam يأكل المسلم في معي واحد مسلمان يدي ويدان جلدت مسلمان يدي ويدان جلدت والكافر يأكل في سبعة أمعاء الكافر يدي وسلم جلدت On mora natrpati sedam. وسلم u A mu'min jede u jedan sam. Allahu I onda kažu, ko vas finansira? Pa lako nas finansira, može da nas finansira kogod hoće. Tako. Najveća fakara nas može finansirati. Što? Pa jedemo samo jedan želda. Tako. mi nas teško finansirati. Subhama, ne treba nam puno. Vrlo jednostavni, lahak život. Jer? Tako? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala zahval. Znači, nar ili vatra će biti njihovo stalno boravište. Mesva je ono mjesto gdje će na kraju završiti. O tako, njegovo krajnje boravište. o tako, zadnje boravište, zadnja stanica njegova, njegovo zadnje pribježište gdje će pribjeći pa tako, jeste šta? Vatra. Ovdje sad nemamo vremena, jel tako, da govorimo o toj džehennemskoj Kakva je to vatra, kakav je taj džehennem, kakva su mjesta, jel tako? To su svakako, znači, stvari koji su opisane riječima na Dunjalku, a na Ahiretu, samo Allah zna njihovu stvarnu kakvoću. Koliko je sela koja su jača od tvog sela, to jest od Mekke. Koliko je naroda, jel tako, i civilizacija koje su bile prije jače od Mekelija, od Kurešija, od Mekke, jel tako, od onih koji su tebe istjerali iz Mekke. Jel tako? Pa je Allah manotara uništio. Nisu imali nikoga da ih od Allahove kazne zaštiti. Bilježi se razne predaje da je Resul sallallahu alaihi <coughs> kad je <coughs> krenuo iz Mekke da učini hijđu, pa krenuo sa Ebu uh, prema plećim u koji će se skloniti, tako? Da se, kad je izašao, okrenuo prema Mekke i rekao Allahume anti ahabbir bilati ila Allahi wa anti ahabbir biladi U O Allahu, zaista je ova Meka najdraže mjesto Allahu subhanahu wa ta'ala i najdraže mjesto meni. وَلَوْلَا الْمُشْرِكُونَ أَهْلُكَ أَخْرَجُونِ لَمَا خَرَجْتِ I da nije tvojih stanovnika mušrika koji su me istjerali, nikad ne bi izašao iz tebe. Lema haraštu minki, nikad iz tebe ne bi izašao. Pa je Allah subhanahu ta'ala objavio ovaj ajet. Koliko je, ali tako, gradova, sela, civilizacija bilo prije koji su jači od Kurešija i od Mekelija, pa ih je Allah uništio. Koji pa je Allah subhanahu ta'ala uništio. U drugim predajama se spominje da je to bilo, ali tako, da je Rasul sallallahu alaihi sallam tako to rekao nakon tuloda, tako, na oprosnom hađu, kad je obavio hađ, pa izlazio iz Mekije prema Medini, vraćao se kući. Ne smeta, znači, da je Resul sallallahu alaihi sallam u dvije prilike to rekao. Je tako? Ne smeta, ali ajet ovdje dolazi tako kao utjeha Rasul sallallahu alaihi sallam. A onda Allah subhanahu objašnjava situaciju, je tako, njegovu Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam i situaciju onih koji su istjerali. Odnosno, Allah subhanahu wa ta'ala onda ponovo poredi ove dvije skupine. Čitao sure, sura govori o šta je s vjernicima i njihovoj situaciji i stanju i situaciji nevje, nevjernika. Pa sad ovdje Allah subhanahu wa ta'ala ponovo govori o situaciji jednih i drugih. Pa kaže, men kana ala bejinati كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم Zar je isti onaj koji je, na, koji je na jasnom dokazu od svoga gospodara? Zar je isti onaj koji je na jasnom dokazu od svoga gospodara? Ja ne znam tamo u prevodu kako stoji, koji ima jasnu predstavu o svome gospodaru. Ala bejinatim jer rabbihi Allah najbolje zna tako možda bukvalniji prevod i direktniji, jeste koji je na jasnom dokazu od svoga gospodara. Koji slijedi jasan dokaz od svoga gospodara. Zar je isti on, je tako? Kao onaj, kemen su u amelihi, kao onaj kome je uljepšano njegovo, kojim se lijepim čini njegovo loše djelo. Su u Kojim je lijepim prikazano njegovo ružno djelo, وَتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ i koji slijede strah, strasti. I koji slijede strasti. Allah subhanahu wa ta'ala napominje, vidite, ove vjernike će uvesti u džennet, jel tako, ovi nevjernici, njihovo krajno boravište je vatra, Jel tako? Pa onda napominje primjer. Pa zar su isti ovi i ovi? Nisu isti. Zašto? Zato što su ovi i kako će biti isti? Ovi su na jasnom dokazu od svoga gospodara, a ovi ovi su slijede svoje strasti, jel tako? I lijepi mi se prikazuje njihovo ružno djelo. A onda Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava detaljno taj ženet. Jel tako? Nisu oni isti. Zašto? Zato što ni njihovo to boravište koje sam gore spomenuo, Rekao sam, jel tako, uvešću vjernike u džennet, a nevjernicima će trajno boravište biti vatra. Pa nisu isti ovi koji su na jasnom dokadu svojeg gospodara i oni koji slijede svoje strasti. Pa nije isti ni džennet i džehe i džehennem. Što nisu isti? Zato što pogledajte kakav je primjer dženneta. Samo jedan primjer dženneta da vam navedem, tako? samo jednu scenu džendetsku, jednu sliku, pa kaže ova smara tada, primjer dženneta koji je obećan mutakijinima. Koji mutakijinima? Onim svima gore prije i šehidima koji padnu i oni koji pobjede i oni koji presele na imanu, jel tako, koji će ja uvesti u je primjer tog dženneta, odnosno, na tako, jedna slika tog dženneta jeste da je on, šta, fiha anharum min ma'in ghayri asim. U njemu su rijeke od vode <clears throat> neustajale, odnosno ghayri asim, vode koja ne mijenja svoj miris, jel tako? Ne mijenja svoje stanje. Vode koja je uvijek fri, friška. ustajala voda, odnosno asin je ono nešto što je zbog stajanja ili nakon dužeg vremena promijeni svoje sta, stanje, izgubi svoju svježinu. ali tako? Pa u tom džendetu su rijeke od vode koja ne mijenja svoje stanje. Je tako? Neustajale vode Jel tako? Neustajale u smislu da friška je uvijek. وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُ I rijeke od mlijeka koji ne mijenja svoj ukus. Pa za vodu je spomenuo miri, miri sustajalost, tako, ali mijenja se i u i ukus. Ustajala voda nije kao friška, jel tako, ni po ukusu. A za mlijeko govori, šta? Ne mijenja svoj ukus. Zašto? Zato što prvenstveno kod mlijeka promjene se odnose na što? Na ukus. Kad počne da kiseli, jel tako, sve kiseli. A ovo mlijeko, jel tako, ne mijenja svoj ukus. Rijeke mlijeka koje ne mijenjaju, ne mijenja svoj ukus. وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرِ لَدَّةِ لِشَارِبِ i rijeke od vina koje je ukusno onome koga pije. Koje je slatko leze. Vino, rijeke od vina, jel tako, koje je prijatno, znači ima prijatan, vrlo prijatan ukus onome koga pije šef, znači, Bogu Zato što na Dunjalku ovo ne... Doće u tefsiru, znači sad samo prevodim. I rijeke od čistog meda. I rijeke od čistog meda. Za med nije spomenuto ni da se mijenja ukus, ni miris, ni da se ustaje, Zašto braću? Zato što ni na Dunjaluku insanu neće tako ta ideja naupast. Zato što je poznato da medni na Dunjaluku se ne kvari, jel tako? Ali vidi, Allah sve ove stvari koje je spomenuo od užitaka prije, jel tako? Obzirom da ih je dao na Dunjaluku i da ljudi na Dunjaluku znaju da se to kvari, jel tako? Odmah im napominje, jel tako, da te rijeke i to ta voda i to mlijeko i taj med, ne, nema ova svojstva koja su koja snadnjalka, ne kvari se, ne mijenja ni miris, ni, ne ukos, uvijek i čisto je, znači. A za med kaže da je čist, ne kaže da se ne kvari, tako? A onda kaže Vodavom fiha, pored svih ovih rijeka, Vodavom fiha vi kulli I u njemu će imati od svih plodova. Svih plodova. Imaće svih plodova. Kulli niste Reći svih plodova. Krompir. Svih plodova. Dobro. I šta će povr svih tih plodova imati? Nešto što još uzvišenije, u onom gofiratom I oprost od svoga gospodara. A onda navodi primjer ovih drugih. Navoj ovaj je Allah smano tada primjer vjernika nevjernika, šta će uraditi sa vjernicima, kako je njihovo boravište, džennet, pa nevjernika vatra, pa onda kaže, a taj džennet koji će biti boravište vjernika, u njemu su rijeke, take, taj džennet je tako, tako, tako, tako, objasni ga kakav je, pa onda kaže, zar je to isto, kemen huve halidun je to isto, to boravište kao ono drugo boravište, koje? Vatra, kao onaj koji će biti vječno u vatri. وَسُقُوا ma'an koji će vrelom vodom biti napajani, tako da kad se napiju da će ta vrela voda kad je popiju pokidati njihova crijeva. Od žestine i vreline, no tako, pokidaće njihovu utrobu. pokidaće njihovu utrobu. E, tu je prilike, e, ovo je prevod značenja ovih, ovih ajeta. Sad ćemo za lavu pomoć pročitati šta je spomenuto u komentarima. men kane ala Zar isti onaj koji je na jasnom dokazu od svoga gospodara? Kaže Ibn na jasnom dokazu znači sa znanjem i jekinom. Sa naredbom od Allaha subhanahu wa ta'ala u njegovoj vjeri. tako? Kako će biti? Kako ćeš biti ti isti kad ustaneš i kažeš Allah subhanahu wa ta'ala je kao gospodar svih svjetova i svih ljudi rekao, naredio, zabranio. Pa tako? Ti si na beljine, mer rabik, ti si na jasnom dokazu od svoga gospodara. Kako ćeš ti biti isti? Ili kako će te biti ravnopravan onaj koji kaže po članu zakona, jel tako, to i Kako je to isto? Na što se on poziva? Je on na nekom jasnom dokazu? Je on ima iza sebe neki jak argument koji njemu daje samopouzdanje? Jel tako? Ima li on samopouznanje kad se pozove na to nešto što se oni dogovorili? Kao što ti moraš imati samopouznanje kad kažeš Allah subhanahu wa ta'ala naredi. Ti spominješ Allah naredi, on kaže naredio ne znam ja tužilac sudje a naredio ministar jeste mi razumili? a pogotovo što ovi tužioci, sudjevi, ministri sad naređuju opet suprotno i onome što se oni prije dogo, dogovorili, ni potom. Pa kako onda oni pouznanje imaju kad nastupaju prema tebi, a kako ti, da tako, kakav je tvoj stav? Zar je isti onaj koji je na jasnom dokazu od svoga gospodara, kaže, na znanju i čvrstom ubjeđenju u Allahovo naređenju ono što je Allah svano tada javio od upute poslanika sallallahu alaihi sallam i I sve to se još poklapa, jel tako, i podudara sa tvojom zdravom fi, fitrom. Imaš jasan dokaz i sve to što je od Allaha taj dokaz, on je sasvim prirodan, jel tako, i odgovara prirodi, zdravoj prirodi ljudi, jel tako, i ti se na to pozivaš, Može li iko da se s nečim suprostavlja da bude stamen, čvrst i ubijeđen kod ti? Ne smije biti niko. Tako. Ne smije biti niko. Kemenu zujine lehu su u ameliji. Kao onaj, je isti ovaj, ovako koji nastupa, kao onaj kojim se lijepim čini njegovo djelo. Lijepi mu se čini njegovo djelo, <clears throat> komu lijepi čini njegovo djelo? Šeitan. Ko još? Njegova duša. njegov tako? Sam sebi tu ljepšava. Ko još? Ljudi. tako, njegovo društvo. Njegovo društvo. Svima to uljepšavaju, tako? Da bi on ostao na tom dijelu. I oni to ukrašavaju. Šta znači to? To je ružno. To je u osnovi ru, ružno. I zato što je tako ružno, onda oni pristupe čemu? ukrašavanju i, i uljepšavanju. A vidi ovaj jasni dokaz od Allah subhanahu ta'ala nije rečeno da se uljepšava, tako? Da se ukrašava. Da se kiti, nije. Što? Sam posebno. On je sam, jasan, poseb, lijep, dobar. Tako? Ispravan, tačan, pravedan od Allahove milosti. Ne treba ga uljepšavati. Samo takav kakav jest, on je lijep, Dobro. A oni moraju svoje ružna djela da uljepšavaju. I šta još radi I slijede svoje strasti. Znači, slijede svoje strasti. Allah smano tela na mnogo mjesta spominje ovo dvoje zajedno. Koje dvoje? Da ljudi sebi uljepšavaju svoja djela i da slijede strast. Jer je ovo uzjavno povezano, je tako? Čim je on sklon svojim strastima, onda ga te strasti navode šta da svoja ružna djela ukrašavaju, da ju uljepšavaju. <clears throat> Pa od primjera Efe ja'lamu annahu unzila min rabbika kaman Je isti onaj koji zna da je ono što je tebi objavljeno istina kao onaj koji je sliv, koji ne vidi da je to istina. Su ista ova dvojica? Navodi Allah subhanahu drugi primjer. Efe men kane kemen kane fasika. Je isti vjernik i fasik? Ovdje fasik znači ka, kafir, nasuprot vjernika, jel tako? Efe men jeste nije to isto. Allah subhanahu ta'ala govori da nije isto, u stvari to nije ni, ni slično. Vjernik i nevje i nevjernik. Onaj koji vidi, onaj koji ne vidi. Onaj koji zna i onaj koji ne zna. Onaj koji je na istini, onaj koji slijedi svoje strasti. Nikako nisu isti. Zatim, riječ uzvišeno, primjer dženneta, to jest šta? svojstvo dženneta. Allah smano tela navodi jedan primjer iz odnosno jednu osobinu, osobinu dženneta, jeste da su u njoj razne rijeke, jel tako? Vode nepromijenjenog ukusa i mirisa, jel tako? Zatim rijeke mlijeka koje ne mijenja svoj ukus. Komentatori su spomenjali, znači, ne mijenja svoj ukus, kaže, to znači da to mlijeko nije iz vimena krava, koza i deva. O tako? Ne mijenja svoj ukus, nije to to mlijeko. Nije iz vimena, o tako? Pa da se onda kvari. Mlijeko se neće pokvariti dok je u vimenu, jel tako? nego počne da mijenja svoj ukus kad iza, izađe, znači kad se izmuze. Zato ova mlijeko u rijeci nije u osnovi iz, iz vimena krava, ovaca i koza, jel tako? Nego ga Allah subhanahu s početka stvorio u rijeci. Jel tako? Da teši. Zatim, ovo da ne kvari da ne mijenja svoj ukus automatski znači šta? Da ne mijenja ništa od svojih lijepih drugih osobina. Boje, mirisa, jel tako? Slasti, ljepote, znači neki servisu. Sve svoja svojstva i svu svoju draž, jel tako, koja donose užitak, će sačuvati i bit će trajna. Rijeke vina Kaže Ibn Qajim, ovo vino koje je Allah stano tela u Koranu spominje da je slatko za onoga koga pije, je napomena zato što vino ljudi koji piju na Dunjaluku, jel tako, znaju da je ono šta? Odvratnog ukusa, jel tako, na Dunjaluku. I odvratnog miri, se jel tako? Ja ne znam sad za vino, jel tako? Za rakiješinu, jel tako? Ovo što se peku. Osjetio sam taj miris, jel tako? Ali to je isto, znači. To je odvratan, gnusan miris. Tako. tako da se stvarno sam čudi kako zdravom čovjeku može naopast da kad osjeti taj miris da to pokuša popiti vino miriše. Mlinom miriše. Zujne ne. Jeste. <laughs> Jeste razumili? E, to vino u to nije tako. Znači, nije to vino, ovo vino koje je smrad, jel tako? Ružnog, odvratnog mirisa i okusa, tako? Nego, čak šta više, Allah subhanahu wa ta'ala u drugim ajetima napominje da nema ni iste odvratne posljedice. A to je la fiha gaulun wa hum anha yunzefu U neće ih to vino opijati, neće im oduzimati pamet. Je tako? Niti će imati glavobolju. Neće mahmurat. Je tako? Subhanallah. Čudna stvar ovog vina, je tako? Smrdi, odvratnog ukusa, tako oduzima pamet. Teško se otrijezniti, boli glava, povraća se. Šteti zdravlju. Odnosi i metar. Kad oduzme pamet, ljudi se svađaju, tuku, bijuž, ono, odnosi živote. I opet je tu jedan od najskupljih luksuza može biti danas. Donosila sam i braća onaj dnevnu štampu da pogledam neke dnevne vijesti i slučajno sam bacio pogleda jedan kutak neki od ti hajvana koji je kulune, jetemeta kulune kelenam, koji se naslađuju i živaju kao stoka, pišu tamo koliko je potrošio, ne znam, za noć negdje u nekim hotelima, basno smo mjesto. tako? Ali između ostalog, naručio je bocu nekog vina koji košta 150 ili 15, nisam zapamtio. 150 hiljada dolara. <laughs> La havla wa rakuvata ila I kažu, takvi ima samo šest na dunjavu. Ne, ti boli. A takav na dunjavu ima taj samo jedan. <laughs> La wa la illa billahi Zaista, insan se ne može načuditi, jel tako? Pogledajte tu vino u džennetu. La yusadda'una anha wa la yunzafun. Neće imati glavobolje, niti će mahumura. Tako? Neće se trijeznit poslije kad budu to pili. Neće dolaziti sebi. Jel tako? kroz nesnošljivu glavobolju i nervozu i jel tako? Biće servirana, jel tako? Bejba li servi To vino, jel tako, bijelo, slatko onome, ukusno onome koga pije. Komentari su brojni, jel tako? Između ostalog kažu učenjaci i neki komentatori Kaže da ovo vino koje je slatko i nije ovako odvratno, kaže nije vino koje su vinari gazili nogama. Znate da tako pravi, tako se u i onda se nogavice i gazi se nogama. Nisu. A tako? Nisu, kaže, nije to vino koje je neko gazio nogama, smrti. Tako. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله znači nije to tako a tako nego ukusno, čisto Allah ga stvorio kao takvim tako u Sahiju Buhariju kaže men šerib al hamra fi dunja thumma lam yetub minha hurimaha fil ahira ko bude bio pio vino na Dunjalu, a zatim se od toga ne pokaje, bit će mu zabranjeno na ahiru. Pa oni koji piju mogu se tješiti, jel tako, nismo mi izišli iz vjere, jel tako. Ipak, nakon kazni ući ćemo u džennet. Ali nakon kazni, kad uđeš u džennet, jel tako, nećeš pit ovog pravog vina. Nego si se zadovoljio sa onim što je izašlo između nečijih nožnih prstiju. <laughs> Evo sam sad tako lijepo kažem. Šta si zašto zamijenio, tako? Dao si prednost onome što je prošlo između nečijih nožnijih prstiju, ali tako, nad onim što je Allah u dženneto čisto i slatko pripremio. Pa, molim vas, mano tela, da nas učini od onih koji će piti ovo vino. Rijeke od čistog mera. Zašto je rečeno vraćao čisto? Zato što je med teško odvojiti. O tako? Zato što je med teško odvojiti. Od čega? Od sača. Od lavi pčela. Al tako? od ostataka krila krilaca, nogu, pčeli, pčelijeg tijela, jel tako? Teško, ga izvrcati, jel tako? I da ostane čisto. To nije, znači, sad imaju ove, tako, vrcaljke, pa malo to olakšava, međutim, opet je to, opet je to mukotrpan, znači, dugotrajan posao, tako, sa svake one Čelice treba skinuti, poskidati one čepiće, pa onda staviti tako, pa onda da to izađe. Treba organizovati pčele tako da na jednom mjestu, tako u jedne okvirove odlažu med, na drugu laru, jel, tako da se razmnožaju i tako dalje, znači čist med. Med je sladak, međutim, teško ga se moglo naći da bude tako čisti procijenjen. A ovaj med je čist zato što neće izlaziti iz utrova pčela. Nekoga tako? Nego ga Allah subhanahu ta'ala kao i ovo vino, i ovu vodu, i ovo mlijeko tako stvorio početno, čisto. Tako. Ovaj med izlazi iz utroba pčela, ali nije izmet. Znači, ovaj med izlazi iz utroba pčela zato što Allah kaže da izlazi iz utroba pčela. Jahrođu min butonija. Ovo što mi učimo ovaj, u pčelarstvu, znači on je sakupi taj pole i onda ga vraću sa svojim, um, kako se kaže, ljubavčkama, neki govore manzini, neki, znači, oni njega, onaj pole koji se kupe u prirodi, onda ga tako one prerađuju. Međutim, ja sam baš jedne prilike, ovaj, on naše poređenje, da mi je što, da je da jedem ono što pčele kao izbaci. Nije, baš jedne prilike na pogledam ovaj... Ne, ne, braće, nemojte se zbunjivati. Znači, Allah subhanahu Teala kaže da med izlazi iz utrova pčela. I med izlazi iz utrova pčela. Međutim, nije izmed. Znači, nije izmet. On izlazi iz utrova pčeli. On je došao iz utrove pčele, ali nije izmet. Pčela ima svoje organe za varenje. Jel tako? odvojeno od organa koji je također u njenoj utrobi za proizvodnju me, meda. Jel tako? I nemojte to dvoje Kako se onda pčela poslije hrani medom? Jer pčela kad uzme med da jede, jel tako, preradi ga kao i čovjek i ima izmet, jel tako? Tako da ne govorite, nemojte to miješati. Znači ima pčela u svojoj utrobi organe za varenje, a ima organe za Proizvodnju. Proizvodnju meda, jel tako? Uzme iz prirode nešto, ne uzima samo polen, uzima, tako, sokove, onaj, eh, koji dolazi <laughs> u cvjetove, jel tako, i, miri i mirise, i onda se to u njenom organizmu, jel tako, sve spoji i dobije se nova kombinacija, jel tako, med. Kao što krava, jel tako, uzme hranu, jel tako, uzme travu, uzme kukuruz, jel tako? I onda u njenoj jutrovi od te hrane koju pojede od stočne hrane, u njenoj utrobi se ta od te hrane nastaje njena krv, jel tako? Nastaju njena mišići, tkivo, jel tako? Nastaje izmet i nastaje mlijeko. Bijelo bijelo, čisto. tako, čisto bijelo mlijeko. Mi možemo uzeti travu i raditi sa njom šta god hoćemo, a tako? A nikad mlijeka od nje neću napraviti. Evo nek neko od nas uzme i nek napravi od kukuruza mlijeko, a tako da vidimo kako se to izgleda. E tako isto pčela uzima nešto iz prirode, ali onda umjesto mlijeka od toga pravi šta? Med nastaje u njenom organizmu. Pa tako? Pa ovaj med po džennetu znači neće izlaziti iz utrova pčela, neće izlaziti iz utrova pčela. Biće sačuvano od bilo kakvog kvarenja, o tako? Bilo čega što može pokvariti ukus, miris, boju, ljepotu, tako čistoću. Neće se moći ničim pokvariti, ništa od ovih rijeka. Bilež imam Ahmed, imam Tirmidhi, da je da je Resul sallallahu rekao da u džennetu je Allah stvorio more, jel tako, vode, more meda, more mlijeka i more vina. A zatim iz tih mora i jezera, jel tako, razljevaju se rijeke, jel tako? Razljevaju se rijeke niz dženne, niz džennete. Razljevaju se rijeke niz džennete koje protiču pored dvoraca i bašća, jel tako, palminjaka, ne samo palminjaka, svi i bašća, jel tako, dženetlija između njihovih dvoraca, jel tako, i njihovih imanja, perivoja, protiču, jel tako, te rijeke. Tako bilježi imam Ahmed. Ove rijeke koje protiču kroz džennet, one izviru gdje? U Firdeusu, jel tako, najuzvišenijem džennetu ispod Ar, Arša. I onda se, jel tako, prelijevaju iz Firdeusa u niže, jel tako, u niže stepene dženneta. Volimo Allah subhanahu ta'ala da nas nastani na izvorima džennetskih. Bosna je najčišća pod Igmanom, tako? A pa tako. Iako ove rijeke, znači, neće se prljati, tako? Ali, tako ljudska duša, Allah tako stvorio, najviše voli tu na izboru. Pa, molim Allah smano da nas učvrsti, i da budemo od onih koje, kojima će se Allah smano smilovati i koje će Allah učvrstiti toliko da i na kraju počasti šta? sam. Ima Bukhari bilježi da od Ebu Reira radijallahu an da je Rasul sallallahu alaihi sallam rekao fil إن في الجنة مئة درجة أعدها الله عز وجل المجاهدين fi سبيله U džennetu ima stotinu stupnjeva koje je Allah subhanahu wa ta'ala, stotinu deređa koje je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio muđahidima na Allahovom putu. Bejne kulli darađetejni kema bejne sema i vol ard. Između svake deređe ima toliko koliko je između nebesa i zemlje. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُهُ الْفِرْدَوْسِ Kada od Allaha tražite, onda tražite Firdaus. Nas'aluke Allahumma al-Firdaus al-A'la. Kad od Allaha tražite, tražite od njega Firdaus. Firdaus. Fa innahu vasatul džennet. Taj Firdaus, on je srednja dženneta. Wa a'lal džennet. I najuzvišeniji dio dženneta. Wa fauqahu aršur rahman. A iznad tog Firdausa je arš milostivog. A iznad tog Firdausa je prijestolje milostivog. Wa minhu tatafajjaru anharul džennet. I upravo iz tog, da tako, arša izviru, izbijaju, jel tako, tetefeđaru. Kad kažemo izviru, je tako, nekako, ne, ne, od tetefeđaru eksplodiraju, je tako. A tako, izbijaju, kiljaju, jel tako, čennecke rijeke. čennecke rijeke. Ubade Tubno Samet slično prenosio da Allah poslanika sallallahu alaihi sallam da je el džennetu mijetu darađe, da džennet ima stotinu darađe. Ma bejna kulli darađetini mesiratu mijeti an. Ma, ma bejne kulli darađetini mesiratu mijete an. Između svake dva, dva stupnja dženneta od tih stotinu jeste stotinu godina hoda. A? da neko ne pomisli da je nebo blizu. Braće, nemojte zamišljati da je nebo blizu. Stotinu godina od. Vol firdevsu a'laha darađetan. A firdevs je na najvistočnijem minha tahruđu elha أنهار arba. i iz tog firdevsa, jel tako, ističu četiri rijeke. Vol aršu min fauqiha. A Allahu prijestoje iznad njih. وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ I kad od Allaha tražite, onda tražite Firdaus. Vidi Allah poslanik sallallahu alaihi sallam zna sigurno da mi nećemo svi u Firdaus, jel tako, ni na drugu deređu, ni na, da će nas biti uz Allahovu pomoć i jel tako, u najnižim stepenima dženneta, jel tako, i da će biti oni koji će u džehennemu ispaštati, pa poslije će im biti, do tako, šefatom izbavljeni poslije izdržavanja kazne i vraćeni u džennet. Ali sve nas potiče šta? Da svi tražimo Firdevs. Zašto? Zato što će nas ova dova, ako tražiš Firdevs, onda ta dova će te tako i odgovoriti i odgojiti. Jer ako ti tražiš Firdevs, onda treba da se ponašaš kao oni koji je Allah subhanahu opisao kao nasljednicima Firdevsa. A pa tako? Allah subhanahu ta'ala je posebno opisao ko su nasljednici Firdevsa. I precizno njihove osobine spomenuo. I ti sad ako, ako tražiš Firdevs, onda znaš kako ćeš se ponašati, tako? A ako budeš rekao, kao što mnogi govore, da mi je makar da zadnji uđem u džennet, onda ćeš se tako i ponašati i ponašati. Pa tako? Pa ako se tražiš Firdaus, možda budeš tako radio toliko i Allah ti dadne toliko teufika, jel tako, da budeš jel tako, na nekim od diži stepena džennet. A ako se zadaš da budeš negdje, jel tako, <clears throat> makar među zadnjima koji će ući u džennet, onda ćeš, jel tako, raditi tako da nećeš da ova sačuva na kraju nikako ući u džennet. Jer to je, djeluje na tebe. Pa kad sjediš da naučiš suru Muhammed, da bi je naučio najbolje od sve vraći. O tako. Možda je naučiš, o tako, da budeš ono prosječan. A kad kažeš, samo da je naučim, makar najslabiji bi. onda vjerovatno neš naučiti nikad. Nikako. I ovdje nas sve sallallahu alaihi sallam podučava jednoj stvari, šta? Da uvijek budemo ambi, ambiciozni, je tako? Pa će Allah dati da ostvarimo, je tako? Koliko smo zaslužili, koliko nam dadeni. Ali da budemo šta? Ambiciozni. Ražite Firdaus. Hvala fiha min kulli samarat. Imaće od svih plodova, je tako? Voća, je tako? i tako dalje. U Kur'anu se na mnogo mjesta spominju ovi plodovi, ili tako? Innal mutaqina fi vajalin u ovijun. Mutaqini će biti u hladovini i na izvorima. U ima ješte ještehun. I od voća, ili tako, koji im se sviđa, koji poželi, ještehun. Ili koji Koji ti nam poželiš, tako? Kulu vešre buhenijem ima kuntum tamerun, jedite i pijte, prijatno vam bilo zbog onoga što ste radili. Jedrune fiha bi fahide min aminin. U džendatu će tražiti od svakog voća bez bijedi. Pa tako. Priželjkivati raznog voća. Od svakog voća. Priželjkivati i nije im na umi nikakav strah, tako. Sasvim bezbijedni. Fihima min kulli fakihatin zauđan. U tim perivojima i džennetima koje Allah s.a.v. tala spominje u suru Rahman, imat od svakog voća, jel tako, u paru. Jel tako, parovi. Od svakog voća parovi. <clears throat> Kaže Ibn Qajib rahmahullah ta'ala, tekstovi koji govore o džennetu spominju, jel tako, da će u džennetu biti tako, svega onoga što ljudi priželjkuju i vole na, dunja, na dunjalu, jel tako, od hljeva, mesa, voća, jel tako, slatka, vrsta pića, vode, mlijeka, vina, meda, tako. Međutim, kaže, taj, ništa od toga što je spomenuto da će biti u ženetu. Ovo dobro zapamtite. Ništa od toga što je spomenuto da će biti u džennetu nije ni slično onome što je na Dunjaluku, osim imena. Tako? To se samo zvati meso. To samo zove vino. I to samo zove mlijeko, nije, znači, nije to, znači, sa ovim mlijekom koje je nama poznato na Dunjaluku nije ni slično Zajedničko im je samo ime. I ovo se zove mlijeko, i ovo mlijeko. I ništa, i ništa drugo. Tako kaže mi Kajim Rahmanullah ta'ala. Povr svega toga u amagofiratom i oprost od njihovog gospodara. Pa je zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala šta? Veći zadovoljstvo i veći užitak od svega što, u čemu će čovjek uživati. Ali to zadovoljstvo nije kao na Dunjaluku gdje ti strahuješ. Da li je Allah subhanahu ta'ala sa tobom zadovoljan? Priželjkuješ. Što bi bilo dobro da je Allah subhanahu ta'ala sa mnom zadovoljan. Je tako? Strahuješ. Nije li Allah subhanahu ta'ala na mene ljud? tako? Nisam ništa rekao ili uradio ili, je tako? Neću li izazvati Allahovu sržbu? Nije tu. U džennetu neće biti tako. Najveće zadovoljstvo u džennetu je upravo šta što će Allah subhanahu wa ta'ala vjernicima oprostiti i oni će i to znati. Biće im stavljeno na znanje da sigurni od toga. Pa tako? Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Tauba i Allah će im dati radosnu vijest, nagovijestiti radosnu vijest svoje milosti i zadovoljstva. Pa svoju milost i zadovoljstvo, da im se smilovao i da je zadovoljan sa njima, Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu stavlja ispred vođa i onda džennet spominje. Onda užitke spominje. Zato što će ovo biti šta? Veći užitak. Najveći užitak. Šta? Da Allah subhanahu wa ta'ala obznani vjernicima da je sa njima zadovoljan i da im je oprostio. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر Allah je obećao vjernicima džennete, džennetski baše ispod koji rijeke teku, ili tako, i lijepe nastambe u adenskim vrtovima, jel tako, u džendetskim bašćama posebnim, jel tako, koji se tako zovu, i povod toga po Allah akbar. I Allahovo zadovoljstvo je od svega toga veći. Taj osjećaj, jel tako, koji će to što će biti stavljeno na znanje da je Allah tala sa njima zadovoljan je veći od svih tih užitaka. Pa u oba sahiha spominje se, jel tako, hadid je Rasul rekao da će Allah Tala reći stanovnicima dženneta, o stanovnici dženneta pozvati, pa će se odazvati. Lebejke Rabbena wa adek. Odazivam se, odazivam se gospoda. Pa će reći, Allah subhanahu wa ta'ala, hel raditum, jeste li zadovoljni? Pogledaj Allah subhanahu wa ta'ala kako postupa blago sa vjernicima. Tako, uveli i žene, da im uživaju oni sad. I onda ih ne ostavlja samo tako prepuštene tim užicima, a da oni, jel tako, imaju bilo kakve, da tako, strahove, nedoumice, bilo kakve neizvjesnosti, jel tako, ne, ne ostavlja ih tako, nego kaže, jeste li zadovoljni? Oni kažu, kako da ne budemo zadovoljni? A dao si nam što si nam dao, jel tako? Počastio si nas čime nisi počastio nikog. Pa kaže, hoćete li, ili kaže Allah subhanahu ta'ala, sad ću vam dati ono što je bolje od svega toga što sam vam već dao. Pa kažu gospodaru, a šta je to bolje od ovoga? Šta ima to bolje od ovoga? Ne mogu da zamisli da ima nešto bolje. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَتُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا Danas ću na vas spustiti svoje zadovoljstvo i nikad se više na vas naljutiti neću. Subhanallah ilabim. Subhanallah ilabim. La havla wa la kuvata billah. Poredi to sa svojim stanjima na Dunjaluku. Dobiješ dobar posao, tako, u dobroj firmi, fino ti radiš, trudiš se dobar posao, tako dobra plata, lahak posao, blizu stana, blizu da... Tako, napravi se tu situaciju malo. I onda kako ti ponašaš? Trčiš, da si uvijek na vrijeme, da, o tako, da čuvaš to radno mjesto. Što? Lijepo je te tu, sve je tu lijepo, tako? Ali ima nešto, živiš sa strahom da to ne izgubiš. <laughs> tako, živiš sa strahom, no što ti, znači, što si ti to tako pedantan, trčiš, radiš, vrijedan, zbog straha da to ne izgubiš. Znači, umjesto te ljepote koju treba sad u njoj da uživaš, ti živiš u strahu. A nisi nesvjestan. svjestan. Tako. Svi ljudi koji te posmatraju misle da ti uživaš, a ti živiš u i napetosti i strahu. Jel tako? A džennet? Neće Allah smano da to bude tako, nego da ti budeš siguran. Nema nikakve neizvjesnosti, nikakvog straha. Danas spuštam na vas svoju milost i nikad više se na vas ljudi, neću. Subhanallah. Jel tako? Insan je zarobljen nekad tuđim hatrom tako? Nekad zarobljen vrlo, to tako, hatrom nekoga čiji hatar ništa ne vrijedi. Znači, nekad insan zarobljen hatrom nekoga beznačajnog, jel tako? Sićušnog, nemoćnog, slabog, čovjek snažan, krupan, jak, pametan i razborit, nekad bude zarobljen hatorom svoje slabe, sićušne, krhke, glupe, nepromišljene žene. Je tako? Stravo je da, da neće na ljudi. Može biti zarobljen svog sićušnog, malog, nezrelog, malodobnog djeteta. Može? Može, mi to Tako. Vidiš čime može biti čovjek tako zarobljen. I onda je njegovo ponašanje šta? Usklađeno shodno tom strahu. Strahu. On nije ni svjestan da živi u strahu od svog vlastitog djeteta, svoje vlastite žene. Je tako? Živi u strahu. A konta čitao vrijeme da sa njima uživa i da mu je lijepo sa njima. Allah subhanahu ta'ala neće da bude tako. A on, ko je on? Gospodar svih svjetova. On Allah uzvišeni. Ko je on? A ko je tvoja žena i tvoje dijete? Pa on, Allah uzvišeni, pored toga što ti je sve te blagodati dao, jevo u džennet te uveo, i evo uživaj, neće da bude tako. Ni taj neugodan osjećaj da ne imaš, nikad. Sinovi smo spominjali kako Allah smana tela hoće da vjernice izvrši neugodan osjećaj jedni naspram drugi, je tako? Ali evo, i naspram Allaha subhanahu wa ta'ala da više ne stravuješ hoće li se naljutiti ili neće. Neće, više nikad se na vas neću naljutiti. Braće, ovo, znači, ovo stvarno Treba insan da sjedi samo u ovom detalju da razmišlja vas da čitav danas dan. Pogledaj Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodara svih svjetova, koje ništa ne treba, koji sve stvorio, sve njemu podčinjeno, koji je kod tebe imao prava, ogromna prava, ne možeš shvatiti koja prava kod tebe ima i koliko je te zadužio. I on gospodar svih svjetova, pored svega toga koliko je te zadužio, tako koliko ti je dao, i evo koliko će sad dat, pored svega toga kaže, jel, dozorete i staviti na znanje, znaj, jel tako, ne stravuj, više nema, znači nikad se više na tebe nadutne. Kako će to biti? Može li se to porediti sa onim koji je u vatri, vječno će u njoj biti? tako, u koji će napajani biti vrelom vodom. Kako spominjemo u Fesir, tako, kad se primakne njihovim licima da se napiju, izgore im lica. Koža im sa glave spada. A kad je popiju, utroba im se kida, propada i sve zajedno jutrova i ta voda izlazi na zadnji otvor. Na dugo. Da, haula wa la Pa ovdje je poređenje, jel tako? Gore na, ka, na početku kaže, zar isti onaj koji je na jasnom dokazu svoga gospodara, kao onaj koji slijedi svoju strast. Pa mi možemo napraviti, tako, šta se ovdje, u se... Zar isti onaj koji je na jasnom dokazu svoga gospodara, koji će ući u džendetu, koji su rijeke tako, tako i tako, i koji će sve tako tu u džendetu biti, kao onaj koji kojem se njegovo ružno djelo čini lijepi i slijedi svoje strasti. Onaj ko slijedi svoje strasti i ne može da savlada svoju strast, ne može činiti ništa prilikom povođenja za svojom strast osim ružnu. Jer je strast suprotna istini. Tako, Allah subhanahu uvijek suprotstavlja istinu i strast. Tako, pa ako slijedi strast, ne može činiti lijepa djela. A kad ih učini, onda i zbog svoje strasti uljepšava i prikazuje lijepima. Ona ružna. I onda sam sebe još šta? Laže i sam sebe dublje još obmanjuje. samo obman pravi. tako? Što? Zato što toliko se povodi za svojim strastima da ne može tome da se odupri. E zar je isto to, je tako? Kao ovaj koji je na jasnom dokazu i slijedi jasan dokaz i zato što je slijedio jasan dokaz će biti u džennetu koji tako, tako, tako, tako, kao ovaj koji je slijedio svoje strasti pa će mu biti u džehennemu, ali kako u džehennemu? Tako, tako i tako. Pa na kraju kad pogledam nas, sve se vraća na to, ali tako, šta ćeš slijediti, istinu ili strah? I to nismo generalno jednom iskušani, jel tako? Hoćeš li strast, jel tako, kufra i širka, nego čak kad se prihvatiš dina i vjere, stalno svakog trenutka tebi dolaze iskušenja. Hoćeš li sad opet i u ovoj situaciji istinu ili strast? Pa tamo poližiš to, prođe taj trenutak, u sljedećem trenutku čekate sljedeća situacija u kojoj opet biraš između istine i strasti. Tako da sti čitavog života u borbi, sa Sa sobom čitav život moraš da se ukročiš. Da se pobjeđiš, tako? Pa kad ukrotiš svoj nefs, jel tako? I pokoriš se istin, onda si Allahov rob istinski. A ako se pokoriš svojoj strasti, automatski te ona ukraće od pokornosti tome gospodaru. Okreće to od istine. Allah je, Allah je istina. Allah je istina. Pa Allah ta'ala nakon što je spomenuo rijeke u džennetu i njihove ljepote, onda spominje piće dženemlija. A? Pogledaj kako će ovo lijepo uživati u rijekama pa tako, naslađivat se. Neće nikakve neugodnosti ni mirisa, sve će biti prijatno, slatko, mirišljivo, ne kvari se. tako. A ovi, kako će njihovo piće biti? bit će tako da će im trgati njihov utro Molim vas, svano tada da nas sačuva od džehennemske vatru. Upozorite me na vrijeme. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hvala Allah, gospodara, svi svjetova. Mi smo se otprilike dogovorili tako da ćemo vam ovo vrijeme zauzeti. Pa eto, ja sam za lavu pomoć završio. <clears throat> Ima neko od vas da doda? Imam ja. Imam ja. Jedan isto detalj kad pričaš tu um, zadovoljstvo vjernika u ženetu, da ovi koji će biti od Evo Keraje, da budu izvađeni iz džahennama, kada budu odgorjali za svoje grijehe, bit će bačeni u rijeku života. A koja neće biti u džennetu, pa da džennetlije gledaju ta ružan prizak, nego koji nije, koji, koja nije u džennetu, pa tek posle toga će biti u Znači, ni taj detalj neće vidjeti. Kao ružan. Jes, neće ni tu neprijatnosti. Ali će ostati na njima, jel tako, pečat a, dženema, tako da će u to biti prepoznat. al' tako? Vi poznavat se, jel tako? U to će se prepoznat koji bi u džennemu. Ja sam sad, ona, je sad dobro slavno. Znači, to je malo zadovoljstvo. Kada mu kaže će biti da. Znači da mi sa tim što nam je dao, možemo se bez ustručavanja Znači, ako ima sad će da skočim u tu rijeku, na Sve je stala na tamo. <laughs> Just, znači nema... Sve imam pravo da radi šta god hoću. Just. I nemamo grijeha. Da nema grijeha. Znači... Neće biti ustručavan, jest. Od ti u žičaka i to. Znači, ne Skače na drugo mjesto. Znači, bit će očišćenost ovog nevsa. Znači, bit će jedan novi život. Nešto, yes. Prije ulazka u džennetu, on će biti formulisan tako ili tako i očišćen od ovog nefsa i ovih strasti i ovih nagona na ovaj način. Tako da u džennetu Allah subhanahu wa neće postaviti zabranu. Tako, osim ovoga što je objavio da će biti zabranjeno nekima, da piju vino u džennetu zato što ga nisu htjeli i nisu se od njeg pokajali na dunjavu. Ali tako, ono, znači, a to kako će biti zabranjeno, ostaje, znači, ovaj, nije, nije u, u, u predajama, jel tako, nema zabrana u smislu šerijata, nema, jel tako? Da li ćemo mi imati mogućnost da sticamo neki novi ilm, ako, na primjer, nismo neku, neki nivo na, na dunjalku stekli, da steknemo, na primjer, ne znam. Ne znam. Neće imati potrebu Ne znam. Što se tiče jezika, jel tako, arapskog, one predaje su slabe, ali znači kad kažemo da su slabe, ne znači da, da zaista to tako neće biti. Znači, ovo, možemo mi jasno za ono prepis, znači ljudima što neće miri žene. Pa na koju su oni su duži? Neće smiriti žene. Jel on neće ući u ili... Pa ima, znači, onih kojima je zapriječeno da neće osjetiti miris dženeta, da neće ući u dženet. Je tako? Pa ima onih kojima je zapriječeno da neće osjetiti miris dženeta, a ne radi se o grijehu koji i izvodi izvjere. jel tako? To ne znači da neće ući u džennet. jel tako? Allah najbolje zna znači da neće osjetiti miris dženeta prije ulaska u džennet. Je tako? Neće osmiriti džendeta u kaboru, bit će kažnjavani u kaboru. Neće osjetmiriti džendeta, je jel tako, nakon proživljenja, kad se dženetlijama već donose radosne vijesti, smiruju se, da se, je tako, e, ne žalosti, da ne strahuju sad od suđenja koje dolazi, da, je tako, i tad osjećaju miri džendeta. Tako neće osjetiti miri džendeta na taj način. Hadith je općenit. Čak može da se odnosi na to da neće na Dunjaluku osjetiti potpunu slast imana koja donosi šta? Miris zemlje. Kao što kaže Ibn Taymi rahimahullahu ko taj miris ne osjeti na Dunjaluku, tako, ko taj džendet i taj užitak ne osjeti u svom srcu na Dunjaluku, jel tako, toliku sreću, jel tako, zbog imana, toliku ljepotu, toliki smira, toliku, da tako, ne znam riječ da nađem sad na brzinu neku sreću, jel tako, užitak zbog imana, zbog slasti imana, toliko da se osjeti slatko, jel tako, da je to ravno užitku džennetskom, jel tako. Pa kaže Ibn ako to ne osjeti na Dunjalku, jel tako, Neće osjetiti na ahiretu od tih mirisa, Allah najbolje zna. Ali kad spomenuo uh, <clears throat> kad spomenuo osobine, znači koje će imati ljudi na dunjaku, su prvi deset ajeta je Mu'minun, to je osobine. Prvi, prvi deset ajeta. Kaže Elazine, jest. jer su na osobine. Yes. Kad eflaha mu'minun do Ulajke humul varisun, alladine jarisune il firdevse hum prija. Pa što firdevsu tu? Jest. eh, oni su nasljednici Firdevsa, tako. Poslanici, kaže Ibrahim a.s. dovi šta, vođalni min varatati ne naim, jel tako? Čini od nasljednika džennetu naima, jel tako? Ali ovdje se spominje baš da su nasljednici šta, fir, Firdevsa. Ja sam čuo da jedna od najvećih blagodati u dženetu će biti gledanje u Allahu. U lice Allaha subhanahu wa ta'ala. To je direktan užitak jel tako, to je direktan užitak, užitak u gledanju, jel tako, u Allaha subhanahu wa ta'ala, u njegovu lice, jel tako? To je direktan užitak, ali je to da Allah subhanahu wa ta'ala obavijesti o, tom zadovoljstvu najveća džendatska blagodat trajna, jel tako? <clears throat> Naj, najizvišenije obavještenje koje će pa tako, vjernici u ženetu dobiti jeste to šta? Da će ima Allah smano tajala spustiti na njih svoje zadovoljstvo i se više nikada njih neće nagoditi. Molim Allah vama tajala da vas nagradi. To je od ljepota i blagodati koje nam Allah smano tajala nudi. Ko je mušterija? Bojru. Zna se šta treba i kako treba. Pa tako, ja sam za lavu pomoć koliko mi je Allah dao pokušao da vam približim te detalje i samom sebi, pa tako da nam bude još draži, pa tako da nam bude još slađi, da se ne žalostimo zbog, tako, uznemiravanja i ogrebotina i sićušnih stvari na tom putu, to ništa ne vrijedi, tako? Evo. Kada se primi islam, Praštaju se svi ovaj, nije osim duga, jel? Dug ostaje. A kad se počne e, neka recimo blud, kažnjavanje, je to da se kazni? Ono koja je propisana kazna, ovaj se onaj, neće biti kažnjavanje što bi inače bilo ovaj To je kefarac. To je kefarac. Naš hadis koji direktno... Prije islama, ako se to, ako se ta kazna, ili recimo sad kad se ne provode kazne, ovaj, kakva je razlika sa tim primanjem islama i vezano za... Nema nikakve razlike, znači opet kad primi islam, da tako, sve mu je oprošteno. Islam koji je činio zinalu, kao tako, u džahilijetu, kad primi islam, neće se nad njim sad izvršiti šarijatska kazna. Završeno, tako, sad je musliman, tako, neće ni na ahiretu onaj E, zbog, to, zbog tih dijela biti kažnjavan. Zato što se pokaju tako generalno islamu, da se pokaju svega toga. Ako u islamu to učini, pa bude kažnjen, to mi je kefaret. A ne bude kažnjen i ne pokaje se, e onda Allah smanu ako hoće kazni ga, ako hoće, oprosti mu. tako? A ako ne bude kažnjen, a pokaje se, opet, jel tako, ako je bila iskrena toba, Allah smanu će mu oprosti. Ako se ne vrati više tom grijevu, No tako Allah subhanahu wa ta'ala će oprostiti. وللأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهلي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك إليك هو داري نشتي نكفى سجبة Istinski naslednici vjerovjesnika, koji ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnitskih ili baš. Posjetite nas www.paltak.com Soba put, vjer, soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakallah hej. ćemo nasred mosta Sokol